Hurry Arime, Sepenci, Sepenci. وسط از فنج و یک بگم از بر بحثه گروه خودمون برات بگم تا بفهمی سه فنج و یک یه کارشیه چیکا میکنه شنیدم این روزا اسم من رو جل میکنن هزار روز کلک اسم من رو بر میدارن دنبالشون سوار میکنن تازه آیه رپ میکنن نمیخوام این دفعه از کل کل برات بگم برا این که میخوام با این بچه فنچو کل کل بکنم چون دیگه دوست ندارم اینجوری عمرم و تلف بکنم بس گوش کن به حرفای من تو مرد هر چیزی رو و روشی داره حتی رپ کردنم بعد خودش نشی داره حالا مرد میخوام هیت بگم که ما سال هزار و سی و هفت و دو هشت شروع کردیم به رپ گفتن مشهد بود ما دیمش حتی گنده در از اینا رو ما خاروندیمش خلاصه این جه سال هزار و سیصد و هفتاد و نو زدیم تو کاره استادیو یه جای ملس و درست کردیم رفتیم خوندیم تا نشون بدیم به بکس که ما هنوز رپر موندیم اولی آهنگمون به اسم تو زنده میمونی اومد بیرون خدا میدونه که چقدر پای این آهنگ ما دادیم جون آره مرد دادیم جون relacé, tout dormir بتونیم بتونی بفهمونی به سفیس تو یکی یا که میتونی بخوابونی مشون آره مرد میتونی بخوابونی مشون خلاصه این که آهنگ سوممون اومد بیرون آهنگ در درباره 18 تیر بود نمیدونی تو چه فشارایی که رو ما نبود از اون ور دادگاه از اون ور کمیته هرچی به یارو میگفتیم بیده میده ولی فایده نداشت خلاصه این که این قضیه با پول یه جورایی حل شد آره، ولی میدونه با این آهنگامون گوش دشمنامون جر شد حالا این بود تاریخچه صرف بنجا و یک چیزی که تو شب روز بهش میکنی فکر حالا مد وقتی خواهی داشتی مثل من بخونی سیاسی بعد بیا باسه ما اشاق شد با ما بکن رفازی آره من سفن پنج یک برای میشه نشد برای ای من با تو سعی نکنی سعی نکنی چون سه پنج یک مال ماست واسه همیشه هم برای ما میمونه بس اسکی نکن من از اول چیز بود